A zatim, draga braćo, kada smo govorili o važnosti izučavanja akide, spomenuli smo u cijelini i važnost sticanja znanja na Allahovom te bareke ta'ala putu. Te smo govorili kao jedan od sebeba razloga radi kojeg čovjek treba izučavati prije svega znanje akide, a u cijelini tražiti znanje i taj što izučavanje akide štiti čovjeka od toga da upadne u stvari koje su oprešne Allahom i barake u vjeri. Pa smo isto tako spomenuli da je uglavnom sebe upadanja ljudi počevši od novotarija, grijeha i tome slične stvari, pa do kufra i širka, bio džehl. Neznanje o <coughs> Allahom i Tebarake u vjeri. Zato ćemo uz Allahom i Tebarake u pomoći pomoć danas na ovom predavanju progovoriti malo o znanju o vrijednosti sticanja znanja na Allahovom tebareke ta'ala putu. Jer je znanje i tekako važno i ne može se čovjek, draga braćo, posebno u ovom vremenu iskušenja, u vremenu fitni, šehevata i šubuhata, ne može, biti, ne može, ne može se spasiti osim ako ne stiče znanje o Allahovoj tebareke wa ta'ala vjeri. Vi znate da je puno ajeta iz Allahove knjige i hadisa Allahova poslanika sallallahu alaihi koji nas potiču na znanje koji nas postiču na znanje. Čak što više prve riječi koje Allah tebara kevotala objavio su bile vezane za znanje. Ikra, bismi rabbi kellevi halak. Uči u ime gospodara tvoga koji stvara. Iz tog razloga što čovjek ne može ostvariti ni jedno, ne može uraditi ni jedno djelo ukoliko tom djelu ne prethodi znanje. Kako će raditi određeno djelo ako znanje ne bude prethodilo tom djelu. I zato imam Buharija rahimahullahu ta'ala u svom sahihu naslovio posebno poglavlje gdje kaže Babu el ilmu qabla el qavli wal amel. Poglavlje sticanje znanja dolazi prije riječi i djela. Dolazi prije, dakle, riječi, prije riječi i djela. Zatim nakon toga uzvišeni subhanahu wa ta'ala na puno mjesta hvali, draga braćo, učene i uzdiže njihov stepen. Pa spominje njihov šehadet, njihovo svjedočenje, osim nakon, odmah nakon njegova svjedočenja i svjedočenja njegovih meleka. Pa kaže Žele u ala, šehid Allahu ennahu la ilaha illahu, huwa wal malaiketu wa ulul ilmi, qaiman bil qist. Allah barak je ta'ala svjedoči da nema drugog Boga osim njega. A i meleki svjedoče, a i učeni ljudi. A i učeni, a i učeni dakle ljudi. Odmah nakon svjedočanstva uzvišenog subhanahu wa ta'ala i njegovih meleka, Allah Žele u ala spominje svjedočanstvo učenih ljudi. I kaže isto tako, قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ reci jesu li isti oni koji znaju i oni koji ne znaju. Allah tabaraka wa ta'ala nije ovdje odgovorio zato što je odgovor svima dobro poznat, a to je da se ne može porediti onaj kome je dato znanje i onaj koji nema znanja. Jer Allah dželle je čak odlikovao životinju koja je poučena, koja ima znanje nad osobom koja, nad, nad, nad životinjom koja nema znanja pa je odlikovao psa kera koji je poučen nad onim kerom koji dakle nije poučen te je dozvolio da jedemo meso kojeg dakle ulovi onaj pas koji je dakle koji je poučen. Dakle čak i kada su u pitanju životinje Allah te evo tada je uzdigao životinju koja zna koja je poučena nad onom životinjom koja dakle koja nije koja nije, nije poučena. Zatim kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala innama jahša Allahe min ibadihi al ulama. dželle ve ala se odrobova njegovih boje onim koji su učeni, koji imaju znanja. I kaže subhanahu wa ta'ala, naređujući, poučavajući poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a i nas da kažemo i dovimo Allahu dželle ve ala, وَقُلْ رَبِّي زِدْنِي ilma I reci, gospodaru moj, povećaj mi znanje. Povećaj mi, povećaj mi znanje. Da je postojala neka druga stvar, draga braćo, vrednija od znanja, Allah te bareke ve taala bi naredio poslaniku sallallahu alejhi ve da traži od Allaha da mu poveća. Međutim, s obzirom da nema časnije, da nema plemenitije stvari od traženja znanja na Allahovom te ve taala putu, Allah dželle ve ala dakle, naređuje poslaniku da kaže i reci gospodaru moj povećaj mi znanje. I nije dakle naredio gospodaru moj rekao da, da moli gospodaru moj povećaj mi niti imetak, niti dunjavuška dobro, dobra, niti bilo šta drugo, do gospodaru, povećaj mi moje, povećaj mi dakle moje znanje. Još je puno drugih ajta iz Allahove knjige koji postiču na, na znanje. Da spomenemo par hadisa Allahoma poslanika sallallahu alaihi wasallam koji govore o vrijednosti znanja i onima koji je da, kojima je dato znanje. Kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu koji bileži muslim ko slijedi jedan put na kojem se stiče znanje Allah te barake ta'ala će mu olakšati put ka džennetu. Dakle, Allah dželle ala olakšava onome ko traži znanje. Dakle, normalno ovdje govorimo prije svega o šerijatskom znanju. Jer je to znanje koje koristi čovjeku i na dunjaluku i na ahiretu. Koristi i na dunjaluku i na ahiretu. Ko dakle slijedi put, krene putem na kojem se stiče znanje, Allah te barake o ta'ala će mu olakšati put ka džennetu. Allah te barake o ta'ala će mu olakšati put ka džennetu. Zatim, Allahom poslanik sallallahu alaihi govoreći o razlici između čovjeka kojem je dato znanje i čovjeka koji je samo zahid, abid, pobožnjak, ali i nema znanja, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam da je razlika između učenog čovjeka i zahida pobožnjaka koji nema znanja poput razlike između mjeseca i ostali i ostalih zvijezda. A u drugom pak rivajetu kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam da je razlika između ova dva čovjeka poput razlike između mene, kaže poslanik sallallahu alaihi i čovjeka koji je na najnižem stepenu, najmanjem stepenu od vas. Dakle, ogromna, ogromna razlika između osobe koje je dato znanje, koja ima znanja i osobe koja nema, koja nema znanja. Zatim, nakon toga, draga braćo, od ta znanja jeste i to što čovjek sticanjem znanja i poučavanjem tog znanja otvara i dalje svoju knjigu dobrih dijela to jest čini je otvorenom i nakon njegove smrti. Jer poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže da čovjek kada preseli, prestaju se pisati njegova dobra djela, osim u tri slučaja. Pa kaže na prvo, prvo poslanik sallallahu alaihi wasallam sadakatun džarije, trajna sadaka koju je ostavio nakon sebe. Ilmun yuntafa'u bih. Druga stvar, znanje kojem se ljudi koriste. koriste. Dakle, ostavio je znanje time što je poučio ljude, napisao knjigu i tome slično i zatim nakon toga njegovo znanje se i dalje, dakle njegovo znanje i dalje koristi ljudima. Na taj način čovjeku se, pišu dobra djela čak i nakon njegove smrti i na trećem mjestu spominje poslanik sallallahu alejhi ve sellem waladun salihun yad'u lahu i dobro odgojeno dijete koje će dakle dobiti, koje će dobiti za svoga roditelja. Zatim, draga braćo, Pogledajmo primjer Musa a.s. i Hidra a.s. Musa a.s. pored toga što je bio učeniji i bolji od Hidra a.s. je prevalio toliki put samo da sretne Hidra a.s. i da se pouči znanju kojeg je posjedovao Hidra a.s. a nije ga posjedovao Musa a.s. Dakle, Musa a.s. je u cijelini bio bolji od Hidra, ali Allah te bareke podario Hidru znanje kojeg nema, dakle, Musa a.s. I ovo dakle normalno ne utječe na činjenicu da je Musa bolji od njega. Jer među ashabima radijallahu anhum je bilo oni koji su znali određene stvari, a koji, koje nisu znali na primjer Ebu Bekri i Omer, ali opet nisu bili na stepenu Ebu Bekra i Omer radijallahu anhum. Znate da Omer radijallahu anhum nije znao propis isti zana, traženje dozvole. Sve dok ga nije obavijestio jedan od ashaba. Zatim isto tako nije znao o propisu ulaženja, o propisu uzimanja džizije od međusija, odakle vatropoklonika sve ga o tome nije obavijestio Abdurrahman ibn Auf. Isto tako nije znao o propisu e, odlaženja u zemlju, ulaženja u zemlju u kojoj vlada kuga, sve ga nije obavijestio Abdurrahman ibn Auf i tako dalje i tako dalje. Dakle, ovo opet ne znači da je Abdurrahman ibn Auf bio bolji od njega. Ne. Omer radijallahu anhu je bio bolji od Abdurrahmana ibn Aufa, ali ponekad drugi čovjek posjeduje neko znanje ili neku stvar, koju nema i ne posjeduje čovjek koji je bolji od njega. Tako i Musa a.s. i Hidra a.s. Hidr je posjedovao znanje koje nije imao Musa a.s. Pa je Musa a.s. draga braćo kao što sami znate i kao čitamo dakle u suri El-Keh provalio toliki put da sretne Hidra a.s. da ga prati čak šta više i ponizno ga je upitao da mu dozvoli Hidra a.s. da ga prati da bi ga poučio onome ga je Allah poučio od znanja. Dakle, čak i Allahovi vjerovjetnici, salavatullahi wa salamuhum alaihim, su dakle nastojali da steknu znanje i nisu dakle žalili prevaliti kao Musa a.s. toliki trud, put, trud i napor samo da bi stekli znanje koje dakle koje, koje nisu posjedovali, a koje je posjedovao u ovom slučaju Hidr a.s. I još je puno drugih hadisa Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, draga vraća koji postiču na traženje znanja. Ali ja želim da se malo više, da malo više dam akcenta ili pažnje primjerima salafu saliha rahimahumullahu ta'ala u traženju znanja. Kako i na koji način su oni tražili znanje, poteškoće na koje su nailazili kada su sticali znanje i tako dalje i tako dalje. Prije svega Emirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib radijallahu anhu od njega se prenosi da je rekao svom drugu Kumejlu, kaže zapamti ono što ću ti reći. Postoji tri vrste ljudi, ima tri vrste ljudi. Alimun rabbani, učenjak koji je rabbani, koji je stekao znanje, radi po znanju i poučava druge ljudima znanju time što počinje sa malim znanjem prije velikog znanja. Malim znanjem, dakle odmah kad se počinje, kad se poučava, kad se drugi poučavaju, počinje se sa onim što je manje, što je prostije, prije nego što, što se uzmu teže i dakle složnije stvari. Druga vrsta ljudi, alimun mutaallimun ala sebili neđad, jesu oni koji traže znanje da bi se spasili. Dakle, nisu na stepenu alima rabbanija, već dakle traže znanje da bi se spasili. Da bi se spasili. I treća vrsta ljudi, a to je obična skupina ili obični svijet, obična masa, koji slijede svaki povik i koji se upravljaju sa svakim vjetrom. Koji upravljaju sa svakim upravljaju se svakim vjetrom. Nisu se osvjetljili znanjem. Nisu se znanje, niti se oslonili na čvrst oslonac. A to je dakle znanje. Nisu se oslonili na čvrst oslonac. Pa kaže dalje radi Allahu Znanje je bolje od imetka, jer znanje čuva tebe, a ti si taj koji čuvaš imetak. Znanje se povećava onda kada se širi, dok se imetak kada se širi, to je kada se udjeljuje, smanjuje. Zatim nakon toga ljubav alima, ljubav učenjaka, jeste vjera kojom obožavamo Allaha tabareke wa ta'ala. A nestalo je oni koji su djelivali imetak nestankom njihova tijela dok su učenjaci dok su učenjaci ostali i dan danas su živi, pored toga što njema, nema njihovih tijela, to jest ostali su da se spominju u narodu po onome što su ostavili od svoga znanja i istinu je rekao radijallahu anhum jer nema tog dana, tog časa, tog trena, a da mi ne spomenemo nekog od, islamsku, nekog dakle od islamskih od islamskih učenjaka. I zato su Selefu Salih, draga braće, ulagali maksimum trud i napor, truda i napora u sticanju znanja na Allahomom te barake ta'ala, putu, reskirajući i čak šta više i svojim imetkom i svojim životom, samo da bi stekli znanje o Allahom te barake ta'ala Allahom i wa ta'ala vjeri. A imam Ibnul Džauzi rahimahullahu ta'ala kaže, vidio sam kaže da svaka vrijedna stvar, svaka dragocjena stvar se ne može ostvariti osim uz određen napor, uz određenu muku i poteškoću. Dakle, nema te stvari koja je vrijedna, koja je dragocjena, a da se može, dakle, dohvati, tako reći, rukom, ubrati i tome slično. Već je neophodno da se uloži trud i napor da bi se ostvarila ta, da bi se ostvarila ta stvar. A s obzirom da je i znanje dakle najplemenitija stvar, najčasnija stvar, isto tako nije dakle lako sticanje znanja. Jer treba zahtjeva od čovjeka da odvoji vremena, da se posveti znanju, da uči na pamet, da obnavlja i tako dalje i tako dalje. Čak šta više, posebno je bilo teže sticanje znanja u vremenu prvih generacija, u vremenu u kojem nije bilo dakle ovih naučnih otkrića, kada su morali putovati mjesecima i godinama, čak što više možda radi jednog hadisa Allahova poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Međutim, hvala Allahu, Allah te barek evo ta'ala je danas olakšao sticanje znanje, sticanje znanja, pa čak tako reći da ti alim ili šejh ili daja dolazi u tvoju kuću i ti stičeš znanje. Dolazi u tvoju kuću putem interneta, uh, koja, dakle, preko kompjutera, CD-a i tako dalje i tako dalje. Dakle, bez čak i da odeš do te osobe, te ti imaš na raspolaganju njegovo njegove dercove i znanje dakle koje on prenosi. Dakle, Allah te barak evo je olakšao nama, draga braću, sticanje znanje, znanja, ali pored toga žalosno je da su neki ljudi nemarni po pitanju ove stvari, nemarni kada je u pitanju sticanje šerijatsko, šerijatskog znanja. Kaže Ibn Qaim rahimahullahu ta'ala i zato kaže zbog toga Sreća se ne može, dakle, ostvariti, ne možeš je ostvariti osim ulaganjem truda i napora i iskrenim traženjem i njenim iskrenim traženjem. Dakle, sreća se ne može ostvariti tek tako lahko nadohvat ruke, već se mora da bi čovjek ostvario sreću, da, bi, da uloži dakle truda i napora, da uloži, truda, da uloži truda i napora i da bude iskren u tome. I zato kaže, lijepo je rekao jedan od pjesnika kada kaže, فَقُلْ لِمُرْجِ مَعَالِ الْأُمُورِ بِغَيْرِ اِجْتِهَادٍ رَجَوْتَ الْمُحَالَ Reci onome ko se, tra, ko, ko se nada da će ostvariti neku krupnu stvar, veliku stvar, bez ičtihada, bez truda, bez napora, reci mu ti se nadaš onome što je nemoguće. Ti se nadaš onome što je, onome što je nemoguće. Muslim u svom sahihu, ovo je dalje prenosi Ibn Qaim, kaže bileži muslim u svom sahihu da Jahja ibn Abi Ketir, rahimahullahu ta'ala, rekao, ne može se znanje steći odmorom tijela. Ne može čovjek stići, steći znanje odmorom, odmorom tijela, dakle onaj ko želi da stekne znanje, mora svoje tijelo, tako reći, namučiti i strpiti ga da bi stekao, da bi stekao znanje. Jer kao što kaže u Lama salafu posaleha, kao što u Lama salafu posaleha, znanje neće steći nešto od znanja sve dok se ne budeš posvijetio čitav znanju. Dakle, nećeš da stekneš nešto malo od znanja, sve dok se ne budeš posvijetio čitav, čitav znanju. Dakle, kada se čitav posvijetiš znanju, onda ćeš opet steći nešto od znanja. Nešto od znanja. A kako, dakle, šta ćeš onda steći? Koliko ćeš steći od znanja ako se nimalo ili pak vrlo malo posvećuješ traženju znanja, traženju šerijatskog znanja. I kaže, i davno je rečeno, men talaba raha, taraka raha. Onaj ko traži rahatluk, ostavit će rahatluk. Ako traži, tražiš rahatluk na ahiretu, ostavit ćeš rahatluk na ovom dunjaluku. Ako tražiš sreću, spas i visoke stepene u džennetu kod gospodara subhanahu wa ta'ala, neminovno je da moraš ostaviti rahatluk na ovom dunjaluku i uložiti truda i napora u činjenju ibadeta, u sticanju znanja, radu po stečenom znanju i tako dalje i tako dalje. Pa kaže na kraju Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, ali kaže da nije džehla većine ljudi po pitanju halaveta, sla, e, dakle znanja, i da nije njihova džehla, kada je u pitanju kadr, veličina znanja, oni bi se, kaže, borili sabljama, ali, kaže, ljudi ne znaju, ljudi su u džehlu, o kakvom se ledzetu radi, o kakvom se zadovoljstvu i kakvoj se sreći radi, kada je u pitanju sticanje, kada je u pitanju sticanje znanja, i zato ne, e, razloga, dakle, ne vode računa, a kada bi znali kada bi očitili tu slast u sticanju znanja, borili bi se, dakle, pa makar i sabljama. Pa makar, dakle, i, pa makar i sabljama. Kaže Imam Šafija, rahimahullahu ta'ala, svaki talibul ilm, onaj koji traži znanja, treba uložiti maksimum, maksimum svoga truda i napora u sticanju, u sticanju znanja i da sabura prilikom poteškoća na koje će nailaziti. Jer neminovno je da sticanje znanja od nas zahtjeva da prevalimo mnogobrojne poteškoće. Mora biti iskrena nijeta sa Allahom te bareke ta'ala u traženju, u traženju znanja i da moli Allah te bareke ta'ala da ga Allah žele ala pomogne. Da ga Allah žele ala pomogne. Zato Imam Ahmed rahimahullahu ta'ala, draga braćo, kada se go pitali, kada su vidjeli kako traži znanje, čak i u kasnim, u poznim godinama traži znanje, upitali su ga, o imam, do kada? Kad će biti odmor? Pa kaže Imam Ahmed rahimahullahu ta'ala, onda kada kročimo prvom nogom u džennetu. Onda kada kročimo prvom nogom u džennetu, tada dakle, tada će biti rahatluka, a na ovom dunjaluku nema rahatluka. I kaže, al mahbara ili al sa tintom idemo u grob. Zajedno sa tintom idemo, idemo u grob. Ashabi Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, draga braćo, su vodili računa o tome da im ništa ne protekne mimoiđe od znanja da i ništa ne mimo ide od znanja Allahova poslanika sallallahu alaihi Pa čak šta više, kada bi neko od njih bio zauzet svojim imetkom i kada ne bi bio u stanju dolaziti kod Allahova poslanika sallallahu alaihi a ashabi bi se dogovarali pa bi udruživali tako reći svoj imetak i svoju stoku. Da bi zatim nakon toga jedan od njih čuvao stoku, a drugi bi silazio Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam i slušao znanje, ono što je Allah objavio od Kur'ana i govor Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa bi jedan dan silazio jedan čovjek, a drugi dan silazio drugi čovjek. Kao što je radio Omer ibn Khattab radijallahu anhu zajedno sa jednim od Ensarija. Pa kaže Omer radijallahu anhu, sišao bi jednog dana ja. I zatim nakon toga prenosio znanje, a drugog dana bi sišao on, pa bi on prenosio, dakle, prenosio znanje. Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu, kada je preselio Allahu poslanik sallallahu alaihi selleme, reče jednom čovjeku od Ensarija, hajde da sada tražimo znanje, jer ashaba Allahova poslanika je danas u velikom broju. Pa mu ovaj čovjek reče, o, Ab, o Abdullah, zar misliš da su ljudi u potrebi za tobom, a toliko je ashaba Allahova poslanika? Međutim, Abdullah ibn Abbas ga nije poslušao i krenuo je titati znanje na Allahovom tebarekevo kevotala putu, sve dok nije postao učenjak tinta, dakle ovoga ummeta, pa bi zatim nakon toga ovaj čovjek govorio ovaj Ensarija, ovaj mladić je pametniji, ovaj mladić je pametniji od tebe, od mene. Kaže Imam Šafija, rahimahullahu ta'ala, naučio sam Kur'an na pamet, a imao sam sedam godina. A naučio sam u Vatu, dakle knjigu imama koju je napisao Imam Malik, rahimahullahu ta'ala, onda kada sam imao deset godina. Kada sam imao deset, deset godina. Imam Ibn Abi Hatim, rahimahullahu ta'ala, kaže, Čuo sam imama Muzenija da je rekao, imam Šatija je bio upitan, kakvo je, kakva je tvoja e, šehvet, straha za znanjem, tvoja požuda za znanjem. Pa je rekao imam Šatija, rahimahullahu ta'ala, čujem harp, neki harp, neku riječ od znanja, koju nisam prije toga čuo, pa čitavo moje tijelo poželim da se pretvori u uši, i da se naslađuje tim znanjem kao što su se moje uši nasladile slušanjem toga, slušanjem toga znanja. Pa su ga nakon toga upitali, pa kako tražiš, kojom pohlepom tražiš znanje? Pa je rekao, poput čovjeka koji gomila bogatstvo i imetak. Poput čovjeka, a svi mi znamo kakva je, dakle, hirs, kakva je pohlepa čovjeka za dunjalukom i za imetkom. Čak što više poslanik s.a.v. kaže, kada bi čovjek imao dolinu blaga, poželio bi drugu. Kada bi imao drugu, poželio bi treću. I ništa ne može začepiti usta sina Ademovog, do dakle zemlja. Dakle, onda kada umre, kada preseli, samo je zemlja ta koja začepi njegovu, njegovu pohlepu. Pa mu je bilo nakon toga rečeno, kako i na koji način onda traži znanje. Pa je rekao, poput žene koja izgubi svoje dijete. Poput žene, poput majke, koja izgubi svoje dijete, a nema drugo dijete osim njega. Jer svi mi znamo kakva je ljubav majke prema svom djetetu, prema malom djetetu. Kakva je dakle ljubav majke? A posebno kakva je ljubav majke prema tom djetetu ako je to njeno jedino dijete. Nema sumnje da bi uložila maksimum trudi napora i tako reći nema te prepreke koja bi je zaustavila da bi našla svoje dijete. Dakle, kaže imam šafija, isto tako i ja tražim, i ja tražim znanje. Pa bi znao, rahimahullahu ta'ala, imam šafija, da u toku jedne noći da se po 20, da po 20 puta ustaje budi se i zatim nakon toga zapiše nešto što je dakle, što je izvadio neku određenu pouku, neku određenu, dakle, pa pajdu korist iz određenog hadisa i tako bi se po 20 puta dizao, zapisivao i ponovo, dakle, vraćao u svoj, ponovo vraćao u svoj krevet. Zatim isto tako, ne samo da su tražili znanje, već su i poticali na citanje znanja i govorili Čovjek treba čak da primora svoje dijete da stiče znanje na Allahovom tabareke putu, jer je on odgovoran za njega. I bit će pitan kod Allaha te za svoje, za svoje dijete. Kaže Ebu Nuaim rahimahullahu ta'ala da je Sufjan teori govorio nema tog djela koje je bolje nakon farzova, nema tog djela nakon farzova koje je bolje od traženja znanja. Nema dakle tog djela koje više približava Allahu te wa ta'ala nakon normalno farzova, jer Allah te bareke ta'ala kaže u hadithu hutiju rob se ne može približiti meni nijednom stvari kao što mi se približava farzovima. Dakle, ne može se rob približiti Allahu te bareke ta'ala više sa nijednom stvari kao što se približava njemu subhanahu wa ta'ala sa farzovima, a zatim nakon toga kada se kada počne obavljati na file Allah te bareke ta'ala ga zavoli i Allah o ala postane oko kojem taj čovjek vidi, ruka kojom uzima, nogom koja hoda, dakle u smislu da Allah te barek štiti takvog čovjeka, štiti njegove uši da, ču, da slušaju haram, oči da gledaju haram, ruke da uzimaju ono što je haram i noge da kroče i idu na mjesto koje je dakle, koje je haram. Kaže Sa'laba rahimahullahu ta'ala, nisam izgubio Ibrahima al-Harbija iz Mežlisa o jeziku 50 godina. Dakle, nije izgubio, nije propustio nijedan mežlis, iako se radio mežlis, mežlis je bio vezan za jezik. Dakle, vezano za arapski jezik, izučavanje arapskog jezika. Kaže, nisam ga izgubio 50 godina. Dakle, 50 godina, a njemu nije prošla ni nijedna halka. To normalno prije svega iz njihove e, velike ljubavi prema znanju, s jedne strane. S druge strane, zato što su bili dobro svjesni, draga braćo, hadisa Allahova poslanika sallallahu alaihi wa kojeg nažalost mi danas nismo dovoljno svjesni. A to je hadis poslanika sallallahu alaihi wa u kojem nas, on, kojem nas on obavještava o halkama zikra. Te da postoje posebni meleki koji su zaduženi, koji tražuju halke zikra, gdje se spominje Allah te bareke wa ta'ala. Gdje se Allah te bareke wa ta'ala spominje, normalno, e, zikr nije samo veličanje Allaha te bareke wa ta'ala, već i traženje znanja, izučavanje Allahove knjige i tako dalje. Dakle, izučavaju, e, istražuju mjesta gdje se spominje Allah tabareke gdje se tiče znanja, poučava Allahove knjige i tako dalje. Pa onda kada nađu takve halke, takva mjesta, meleki se okupe i spuste krila na takvim halkama i na takvim ljudima. I na te ljude se dakle spusti smirenost, o, o, spusti se dakle rahmet, milost i njih obuze smirenost pa se meleki dižu, penju Allahu te barake i obavijestaju da dakle, Allah, Allah najbolje zna od njih o onome što su vidjeli i čuli, pa na kraju, poznat vam je hadis, da na kraju meleki kažu, o Allah, kada je Allah rekao, ja im opraštam svima, meleki su rekli, o gospodaru, među njima ima jednog, koji nije došao, nije bio, dakle, nije da dođe na halku, ali našao se na halku. Pa Allah te ta'ala kaže, i njemu sam oprostio, jer oni koji sjede dakle sa njima ne mogu dakle, ne može njihov dželiz, njihov sagovornik biti nesretan pa i njemu Allah te barak evo tala oprostio. To je došao čovjek, možda mu nije, bil, nije bila prevoshodan cilj i nije da dođe na halku, ali možda mu je neko bio potreban, nekog je tražio, a bio tu halku i on se našao u toj halki i sjeo u, u toj halki. Pa pogledajte, čak je Allahov rahmet, Allahova milost obuzela, obuhvatila čak i takvog, obuhvatila čak i takvog, dakle, čovjeka. I zato se trebaju koristiti, draga braćo, međlisi ilma. Trebaju se koristiti međlisi ilma, međlisi u kojima se poučava Allahuma te bareke knjiga, jer na takve međlise se izliva Allahum, Allahuma te bareke milost. A čovjek ne treba, kao što smo spomenuli na prethodnom dersu, omalovažavati činjenje dobrih dijela. Jer čovjek ne zna koje će ga dobro djelo uvesti u džennet Allaha te bareke Otku zna da ti Allah te bareke neće sebebom jednog tvog boravka u jednoj halki zapisati njegovo zadovoljstvo subhanahu wa ta'ala sve do sudnjeg dana. Dakle, ti ne znaš koje je to djelo koje će biti sebe da ti uđeš u džennet uzvišenog gospodara subhanahu wa ta'ala. Zatim, nakon toga, draga vrađo, čak su ashabi Allahuma poslanika sallallahu alihi wa putovali mjesecima i mjesecima radi jednog hadisa. Za nije Džabir radijallahu anhu prevalio put od Medine do Šama, do Sirije, samo jednog hadisa, Allah, radi jednog hadisa Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. I zar nije isto tako Ebu Ejub El Ansari putovao od Medine isto tako do Misra, do Egipta, opet da bi saznao jedan hadis Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. Čak što više, Baqij ibn Mahled, je prevalio put, draga braćo, od Španije do Iraka. Ako pogledate dakle kartu, vidjet ćete gdje je Španija na jednom kraju, a gdje je dakle Bagdad ili Irak na drugom kraju. Prevalio ovaj put da bi došao do imama Ahmeda rahimahullahu ta'ala. Međutim, kada je došao do imama Ahmeda, imam Ahmed je bio u iskušenju. Dakle, vladala je pitna halkul Kur'an, kada su mu atezile pozivale u govor da je Kur'an stvoren. Pa je došao kod imama Ahmeda i kaže, ja sam došao da stičem od tebe znanje. Kaže mu Ahmed, odakle si, kaže, od Endelusa, od Španije, dakle. Kaže, zaista je tvoje mjesto daleko. Zaista je tvoje mjesto daleko udaljeno mjesto. Međutim, kaže, ja se nalazim u fitni i u iskušenju i nisam u stanju da trenutno, dakle, prenosim hadise, da se bavim, dakle, međusima znanja. Sjedim u halkama i prenosim znanje i tako dalje. Pa mu kaže, pogledajte kako se dosjeti ovaj čovjek, Behi ibn Mahle. Kaže, ja ću svakog dana dolaziti kod tebe, a oblačit ću prosijačku odjeću i zatim nakon toga ući u tvoj obor i povikati sada Allah vam se smilovao. A ti izađi i kaži mi jedan ili dva hadisa. Ja ću ispod dakle, svojih halina imati defter i kalem, pero dakle, hemijsku i papire i zapisati dva hadisa i to mi je kaže dovoljno. I tako su se i dogovorili. On bi svakog dana dolazio kod imama Ahmeda, išao dakle usput, i dolazio kod njega i kao da je prosija govorio sada kao Allah se smilovao, ima Ahmed izađe se dakle, ispred svoje kuće, kaže mu dva, tri hadisa i ovaj čovjek nastavi, nastavi dalje. I onda kada je Allah te bareke dao pa je ima Mahmed rahimehullahu tala izašao iz, iz, iz fitne, dakle s ponosom i kada je Allah te bareke tala uzdigao, onda kada je ustrajao Allahovoj te bareke vjeri, imam Ahmed je znao uvažavati ovog, uvažavati ovog čovjeka pa kada bi on došao, pravio njemu mjesto kod njega, dakle, i rekao je, ovo je talibul ovo je osoba koja traži znanje, zatim bi mi ispričao njegov slučaj sa tim čovjekom. Pa kaže ovaj čovjek Bekhi na Mahlet, pa sam se jedne prilike e, razbolio, bio sam bolestan. I onda ima Mahmed rekao da će da me posjeti, da dođe, dakle, bio otje u hotel ili Musafirhanu sada u to vrijeme, Ima Mahmed je rekao da će da me, da me ovaj, e, posjeti. Kada su, kaže, ovi ljudi čuli da ima Mahmed dolazi da mene posjeti, tako su se lijepo, dodatno, još više lepše obhodili prema, njem, prema, prema njemu, jer dolazi ima Mahmed, rahimahullahu, rahimahullahu ta'ala. Jer ulema ehli sunnata, draga braćo, je čak šta više vagala ljude na osnovu imama Ahmeda. Pa ko bi volio imama Ahmeda, to bi smatrali od ehli sunnata. A ko bi mrzio imama Ahmeda, rahimahullahu ta'ala, oni bi ga smatrali od, oni bi ga smatrali od novotara. Pa mu je došao Imam Ahmed i posjetio ga, pa je došlo, kaže, toliko ljudi sa njim, toliko je ljudi došlo sa njim da je jednostavno soba bila previše mala, ljudi su sjedili na svakom dakle koraku i ispred, a vidio sam, kaže, svi od njih, svi su držali olovke, olovke i papir. Svi su držali i čekali šta će Imam Ahmed da kaže, pa da, pa da dakle zapišu. Tako dakle, na taj način su se obhodili sa znanjem, tako i na taj način su ticali znanje u Allahom i tebareke ta'ala vjeri. Čak sa više, subhanallah, nisu gubili vrijeme čak i kada bi odlazili u kupatilo. Neki od njih bi odlazili, draga braća, u kupatilo i davali svojim sinovima knjigu i govorili čitaj i podigni svoj glas. Da ne bi čak i ono vrijeme koje provodi dakle, u kupatilu da mu ne bi prošlo, a da on i tad ne sluša nešto. Dakle, dakle ne, da se čak i tada u takvom stanju ne okoristi, da se u takvom stanju ne okoristi. Halil ibn Ahmed, rahimahullahu ta'ala, kaže, govorio bi mi, najteži sati su mi, kaže, sati u kojem ja jedem. Najteži sati za mene su sati u kojem ja jedem, subhanallah. Mi te sate jedva čekamo. Iako nam čak šta više malo prođu, znamo dobro da se naljutimo. A posebno ako smo gladni, ako se vratimo s posla, pa umorni, pa nema dakle ovaj, žena još nije pripremila ručak ili večeru, tad se još više naljutimo. A kaže, dakle vidite, ovaj čovjek kaže, to su mi najteži sati. Najteži sati, zato što mora da se posveti hrani, a da ostavi vamo sticanje, da ostavi sticanje znanje. Jedan od njih, rahimahullahu ta'ala, kaže da je proveo da je proveo 30, Ammar ibn, eh, Ammar ibn prenosi od Ubejd ibn Jaiša, kaže, proveo sam 30 godina, nisam, kaže, nikada nešto stavio svojom rukom u usta. Ne da nije jeo, nego ga je njegova sestra, kaže, hranila, a on je za to vrijeme sticao znanje. A on je za to vrijeme sticao znanje na Allahovom tebareke wa ta'ala putu. Čak se više jedne prilike dok jedan od sela posaliha sticao znanje. Rekao je, zatražio od svoje sestre da mu donese vode. Pa reče njegov babo, nema znanja. Kako može da traži vode? Čite, dakle, čovjek kad je obuze znanjem, ne može da mu pada na um neka druga stvar. Kaže, otišlo je znanje. Kaže svojoj, dakle, čerci, sestri ovoj, kaže, sipaj mu zejtin sipaj mu zejtin. I ona mu sipala zejtin i donijela njemu. I ovaj čovjek uzeo, popio i ništa nije osjetio. Kaže, babo njegov, ostalo je, kaže, znanje. Ostalo je, ostalo je, dakle, znanja. Dakle, ovaj čovjek nije, dakle, ne osjetio zbog, dakle, zato što je sticao znanje, dakle, čak ni to nije, nije, dakle, ovaj primijetio. Čak šta više, draga braća, subhanallah, neki od njih su padali u, u postelju i bili bolesni, tako reći, kada bi čuli neki hadis Allahova poslanika mimo išao. I nisu čuli hadis Allahova poslanika sallallahu alaihi vseleme, pa ga čuju od nekog čovjeka i toliko im teško padne da se, da se dakle ovaj razboli. A jedan od njih posjedovao je knjigu koja mu je bila tako draga. I takva ga neimaština zadetila da nije više imao šta da radi. Morao da proda knjigu. I prodao knjigu. Ali na koritama te knjige kaže, družio sam se u smislu, me prenosim u značenju, Kaže, toliko sam se godina i godina družio, kaže, sa njom i ona je bila moja utjeha i ja sam se koristio i čitao i tako dalje. I kaže, tako mi Allah da nije slabosti i da nije čeljadi koja plaću, kaže, ja je nikada ne bi prodao. I onda kada ovaj čovjek koji je kupio knjigu, kada je čitao i kada je vidio ove stihove, otišao je tom čovjeku i rekao, evo ti svoje knjige, zadrži svoj, zadrži svoj imetak, zadrži svoj imetak. Čak sam više, Njihove žene, draga braća, su bile ljubomorne više na njihove knjige nego li da uzme još tri žene. Teže im je padalo te knjige, bile su više ljubomornije na te knjige nego li dakle da, da se oženi kaže sa tri, tri žene. dakle, bolje bi bilo i lakše nam je da se oženi sa tri žene, manje bi bilo ljubomornije nego dakle na, na njihove knjige, zato što su stalno bili sa, dakle, sa knjigama i provodili vrijeme u traženju Allahove tabarake u traženju znanja, o Allahovoj tebareke u tala vjeri, pa bi se Abdullah ibn Mubarek osamio i govorio sjedim sa ashabima i poslanikom sallallahu alaihi sallam. Uzimao bi knjigu da se čitao hadise, čitao siru ashaba i govorio sjedim sa Allahovim poslanikom i ashabima radijallahu anhum. Danas, našto su naše žene ljubomorne? Možda su ljubomorne na internet, a? Na internet, Najviše možda na internet. Ljudi, jer dosta njih provodi vrijeme na internetu, a kamo sreće da, da provodi stičući dakle znanje, da bar traži znanje, ali dakle gubi e, vremena i tome slične stvari, tako da neki put žena pomisli da mu je prva žena kompjuter i internet, pa posla ona druga. Dakle, draga braća ashabi i selepu salih, rahimahumullahu ta'ala, su i tekako ulagali veliki trud i napor u sticanju u sticanju znanja na Allahom subhanahu ta'ala putu i pritom su osjećali slast, zadovoljstvo i smirenost. Slast, zadovoljstvo i smirenost. U suprotnom, kako i na koji način i ko je taj koji bi, koji putovao godinama i godinama da ostavi čak i svoju familiju samo radi spisanja znanja. Jedan od njih, uh, učenik imama Malika, rahimahullahu ta'ala, uputio se imamu Maliku iz Egipta za, dakle, za Medinu, jer ima Malik bio u Medinu. I ostavio svoju ženu u drugom stanju. I ostaju kod imama Malika 17 godina. 17, 17 godina. ostaje kod imama Malika 17 godina da stiče ovaj, da stiče znanje. Šta misle mi ako ostanemo bez žene, ostavimo je mjesec ili dva, da ne govorim za godinu, da li možemo da godinu dana. Ovaj čovjek je 17 dakle, godina. A da ne govorimo iz druge strane za ženu koja je saburala, pa 17 godina dakle, odgajala dijete. I onda kaže jedne prilike, došli su, došla je skupina hađija iz Egipta kad jedan od njih pita, iz te skupine dođe kod Imam Malika, kaže ima li među vama Ebu Kasima? Taj čovjek, dakle, koji je ostavio e, svoju, dakle, familiju i došao kod imama malike i 17 godina proveo kod njega. Pa kažu, rekoše, kaže, periše prst na mene i rekoše, evo, ovo je, ovo je Ebul Kasim. Pa je, kaže, prišao taj mladić i zagrlio me i kaže, ja sam osjetio miris svoga, miris svoga sina. Jer je, rekao, stavio ga je dok je, dok je žena bila u drugom stanju, 17 godina nakon toga dolazi, dakle, taj mladić i prvi put se sreće, se sreće dakle, se susreće svojim babom na, na dakle, na ovaj, e, na hađu. Sreće se sa svojim babom na hađu. Dakle, tako i na taj način su selefu salih vodile računa o sticanju znanju, znanja i tako su, dakle, i žene selefu salaha odgajale, dakle, svoju, odgajale svoju, uh, tako su žene selefu odgajala odgajale, dakle, svoju djecu i posticale ih na traženje znanja na Allahovom tebareke wa ta'ala putu. Traženje znanja na Allahovom tebareke wa ta'ala putu. Koliko je njih, draga braćo, koji su čak i u zadnjim trenucima smrti tražili znanje. Čak i u zadnjim trenutima smrti. Kad bi im došla, e, dolazila smrt u tim zadnjim trenutima i kada bi čuli nešto, vadili bi svoj defter i svoj kalem, dakle hemisko i olovko i papir i zatim nakon toga zapisali ako bi čuli neki hadis, čak i u tim trenucima i u tim, dakle, momentima oni bi pisali nešto, nešto dakle, od znanja da sretno Allaha te bareke ta'ala sa što dakle većim, sa što većim znanjem. S tim normalno što su isto tako, kako god su vodili računa o sticanju znanja na Allahom te bareke putu, još više vodili računa o tome da rade po tom znanju. Da rade to po tom znanju. I to je dakle znanje od kojeg čovjek ima koristi. To je znanje od kojeg čovjek ima koristi, a svi vi znate da ashabi radijallahu anhum ne bi prolazili deset ajeta sve dok ne bi zapamtili i radili po tim ajetima. Dok ne bi dakle sproveli te ajete u praksu. Usuprotno onaj ko ne radi po znanju kojeg je stekao da Allah sačuva takav će samo biti džehendemsko gorivo, a svi mi znamo da će Allah tebareke wa tada potpaliti vatru sa tri vrste ljudi, a to su alim koji nije tražio znanje Allaha tebareke evo tada radi muđahid koji se nije borio Allaha te barake radi i dakle osoba koja je udjelivala, a nije udjelivala, udjelivala Allaha te barake radi. Čak sa više, draga braćo, vodili su isto tako halkama, rekao ova stvar koja je zamrla kod nas. Vodili se računa o halkama, posebno u to vrijeme kada nije bilo ovih sprava i čuda kod danas. Kad imaš mikrofon, kad se čuje na nekoliko dakle, kilometara. Tada dakle nije bilo ovih prava, već su postojali ljudi koji su prenosili glas šeha. Prenosili. Jedan dakle stoji na deset, drugi na sljedećih deset metara i tako dalje i prenosili, prenosili glas. Pa su sada po Saleh vodili računa da zauzmu mjesto blizu šeha. Da bi, da, bi ga dakle dobro čuli. Pa su znali rezervisati po znacima navoda mjesta dan ranije prije, prije nego što bi se dres održao. Dan ranije on zauzna mjesto zauzme dakle mjesto samo da bi bio blizu i da bi čuo dakle, da bi dobro čuo šeha direktno od njega, a ne dakle da mu neko drugo, da bude dalje i da mu neko drugi dakle, da mu neko drugi prenosi. Čak šta više i Ebu Davud, rahimahullahu ta'ala, imao jedan rukav malo duži, u kojem je uvijek nosio kitab, nosio dakle knjigu. I kad god bi imao vremena čak i ulicom, on bi dakle vadio knjigu i čitao. Čak šta više, eh, od kod određenih ljudi, sebe smrti određenih draga braćo ljudi i šejhova, bilo je upravo ova. Jedan od njih, dok je dakle išao ulicom, čitao je dakle knjigu i nije video, a ispred njega je bila dakle rupa, jama, upao je i to je bio sebe, dakle da je, da preselio upravo dakle iz tog, iz tog razloga. Nego mi smo dakle zaista dosta, dosta daleko od ovih primjera salafu Saliha, rahimahumullahu ta'ala, i onda dakle nije se uopšte ni čuditi kako su ti ljudi uspjeli da za takvo kratko vrijeme prošire Allahu mu tebareke ta'ala vjeru, da osvoje toliko zemalja, da urade ta djela koja su uradili, o, o kojima mi danas možemo samo da sanjamo i da e, razmišljamo o njima, a koja su daleko, daleko, dakle, od e, stvarnosti u kojoj mi danas u kojoj mi danas živimo. Zato ako želimo, dakle, ripat, ponos, da se ovaj umet uzigne ponovo, moramo se vratiti onome na čemu su bili selefu salih, jer kaže Imam Malik rahimahullahu ta'ala, neće zadnji dio ovoga pop ummeta popraviti, osim ono što je popravilo prvi dio ummeta. Prvi dio ummeta. Ono što je popravilo prvi dio ummeta, to isto samo može popraviti i zadnji dio ovoga, zadnji dio ovoga, dakle, ovoga, ovoga ummeta. I kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, obraduj ovaj ummet ponosom, počasnim mjestom, slavom i tako dalje, sve do onog trenutka dok ne budu djelo ahireta radili radi dunjaluka. Onda kada rade djelo ahireta radi dunjaluka, onda nestaje ponosa, nestaje časti, nestaje ugleda i onda muslimani bivaju poniženi. Dakle, djelo ahireta, Kur'an, Allahuma tebareke wa ta'ala knjiga, to je djelo kojim čovjek dakle, treba približiti Allahu tebareke wa ta'ala. Ali onda kada čovjek zamijeni, pa umjesto se približi Allahu te wa ta'ala, on prodaje Allahomu subhanahu wa ta'ala knjigu i za nju, dakle, od nje uzima i od nje živi, i uzima dakle pare, on je dakle zamijenio djelo koje se radi, Allah te barek radi dunjaluk, radi dunjaluka i tu onda više nema, nema dakle ponosa, nema ponosa islamskom, islamskom ummetu, dok god radi djelo ahireta radi dunjaluka. A rekao onda kada radi, radi ahireta, Allah te barek će uzdignuti muslimane i ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Allah molim da nam podari znanje koje će nam koristiti, jer je poslanik sallallahu ve sellem dovio i molio Allahumma rzuqni ilman nafi'a o gospodaru podari mi korisno znanje i uticao sa Allahu te bareke od znanja koje ne koristi. Jer ima znanje koje čovjeku ne, ni, u kom slučaju dakle, ne koristi, čak se više možda mu i šteti. Dakle, molim Allaha te bareke taala da nam podari znanje koje će nam koristiti, a da nas sačuva od znanja od kojeg nećemo imati nikakve koristi ili pak još više da nas sačuva znanje koje će nam možda štetiti na dunjaluku. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa jazakumullahu khairan. نعم أسامة نعم أسامة نعم أسامة في جبين العز شامة في جبين العز شامة شامخا كالطود فينا ما حنى للكفر هاما لقن الباغين درسا شاهرا فيهم حساما شامخا كالطود فينا ما حنى للكفر هاما لقن الباغين درسا شاهرا فيهم أسامة نعم أسامة نعم أسامة نعم أسامة في جبين العز شامة في جبين العز شامة نعم أسامة نعم أسامة نعم أسامة في جبين العز شامة في جبين العز شامة